Joakiro txartakako izadi erratia. Gaur ostirala abenduak bederatzi bigarren maiako ok itsegin Noen mieta ian ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Izeik gaurko menua salduko digu. June gaur zelako eguraldia eguraldia dugun kontatuko digu. Eneko urte betetzen berri emango digu. Oianek eta unazek asmakizunak esango dizkigute. Eiderrek gaurko albistea eskainiko dio. Naroak gure gaurko irratza joaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni, aiu, zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituzte Good morning, Ian eta Noemi. Good morning, friends. How are you today? I'm fine, but I'm tired. What's the day today? Today, is Friday 9th of December 2016. Re remember Christmas is coming. What's the weather like today? Today is cloudy jarraian gaurko osea eta jarraian izei gaurko menua salduko digu. Lehenengo platerra dilistak azenarioa ekin. Bigarren platerra amu arrain fresko errea entzalada ekin. Eta gukatzeko fruta. Hone Ze dena, orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Juna esango diguzu ze egiten duen gau. eskolako termometro e, eh, pela izan go gaur gi, go gihiro eguzkitzu a, eta egoaldeko aizea izango dugu egun ederra patioaz gozatzeko. eskatuko duzu orain ja? Bai, noski, gaur amalau gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela izan gozu gaur giro eguzkitzu Euskitzua eta egoaldeko aizea izango dugu. Egoa, egun ederra patioaz gozatzeko. Ezkerrik asko june eta jarraian ut. urte betetxeak, gaur urterik betetzen aldu? Bai, gaur bi ditugu. Landen granadozek, irugarren mailakoak sortzi urte betetzen ditu. Eta Mohamed Santzek, laugarren mailakoak, amar urte horietaz gain amazortzek, irugarren mailakoak amaika urte betetzen ditu. Aste honetan, urte askotarako Iker Lander eta Mohamed. Arantxa! Arantxa, porrotx, arantxa! Oli, oli, arantxa, plantxa! Horain osmak tartea du. Oian eta honos esango diguzu zeigarkizunak ditugun gaur. Bai, bai, bai. esmakizunen eta irratsaioko galderen emaitza esan go dizkizuet. Lehenengo asmakizuna txakurra txakur zain daria. Bigarren asmakizuna txoria. Lehenengo galdera bederatze grado. Bigarren galdera ume batek. Irugarren galdera emakume mekiko indar ...keriaren kontrako eguna. Lago agarren galera fruta. Eta irabazleak hauek izan dira. Nenengo zikloko irabazlea Kristina Botiu. Bigarren zikloko irabazlea Pello de la Fuente. Bigarren zikloko irabazlea Liam Alvarez. Zorionak orain aste unetako armakizun nien txanda. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zeoteen nordaki eguzkiari ematen dizkion musuak, nort ez ditu jaten nire hazi bosoak berriro errepikatuko dut. Adi egon, pipitaki, papataki, zeteren nordaki, egunkiari, ematen dizkiot musuak. Nork ez ditu jaten nire hazi gozoak. Thank you. nor dake udan kantua nahi zulotxoan ertzean eta izin izin neguan ertzean berriro esango dut adiogon piditaki abataki zerote den nor dake udan kantua nabi zulotxoan ertzean eta izin izin neguan ertzean Horrelako eta gero postontzira bota, ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdin egi buruzko gure albistea txikirako tartea dugu. Eide, zango diguruse berri dugun gaur? Gaur, albistea, baino bigarren mailakoak orain direla asteak burutik kendu ezin dugun gai bati buruz mintzatuko. Gara olentzero hain zuzen ere. Badizue gabon gauean urtero bezala ondo portatu garen umeok bizita berezia izaten dugula. Olontxerorena, bai, olontxerok zaritzen du gure jarrera ona. Opariekin, bai tipo jatorra, besteekin ondo portatzen laguntzea berez egiten ditugun gauzak dira. Horrelako jarrerek laguntzen gaituztelako. Zorion txu izaten. Baina gainera honentzero keinu horiek eskertu nahi badizkigu hobeto. hori bai kontuan eduki behar dugun dugun berarena ez dela gau batean egiteko lan erreza beraz gogoratu ezin garela pasatu opariak eskertzen eta denboraz bidali behar diogula gutuna. Suena idatzita duzu de usuella da. Pechatu ta ba! Aleba, gabona gallean ditugula. erantzun handi nire txandaza ezin duzue hartu aitzik garik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue ez bukatzeko gaurko iratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu zuegu dizkigu zu egu. Erne egon, naro esango dizkigu zu? Bai, noski, lehenengo galdera. Nor izan da gaurko ezatadia? Begarren galdera, zenbat ikaslek betetzen dituzten urteak azte honetan? Irugarren galdera, no ingurukoa izan da gure albizketsoa edo? urte honetako urrezko zaldia. Ni esker naroa, entzule lagunak. Aurko, gaurkoz gureak egin du datorren astean ere gurekin izango saretelakoan gaur eta ondo bizi. Thank you.